meilo stona filmo. Antao centiaroi, precise e la dudec de februaro 1912, estis lancita curiosa filmo quiu definitive inscribigis en la historion de Kino Arto. La creintoi de tiu artajo estis la austro Karl Mayer cae la cejo Hans Janovic, ex soldatoi dum la unua mond milito. Amantoi de la sepa arto devas gin. Tiu tempe, la mond jus finigis, cae oni povas interpreti la filmon lao la monda situatio. La racconto estis presentita per stilo avantgarda en strangai sceneioi de neregula geometrio cun pordoi cae fenestroi longai cae pintformai. Ancao la schminco de la actoroi cae iliei vestoi estas extravaganzai. De comence, la spectanto ricevas la impreson che la intenso estas causi mal sentoin cae pensoin hodiaua spectanto eble amusigias per la naiva, simplezza cae primitiva tecnico usita, sed iom post iom li perceptas che sin montras ia essenza forto de kino, ec se en embria maniero. Cae oni ne povas eviti interpretoina en la campo de psicologio cae sociologio. La concerna filmo estas La cabineto de doctoro Caligari, considerata kiel absoluta classicajo representanto de la germana expressionismo. Arta tendenzo kiu emfazas en la presentado de la extera mondo la internan sentmanieron de la artisto. La historio ocasas en germana urbeto quie vivas tranquilae cae ordemae homoi. Tie du amicoi decidas visiti foiron, kiu proponas bizarraen allogajoin. Uno el ili estas hipnotigisto doctoro Caligari, kiu exponas la somnambulon Cesare cetiu vecigas sole nur se lia mastro tion ordonas. Uno el la demandas la somnambulon pri vivo tempo, cae ricevas la consternan informon che li mortos antau la proxima mateno. De tiu momento la racconto alprenas detectivezan aspecton, cae finigas per surprisa clarigo. La filmo enhavas alludoin alla chaoso de la postmilita tempo, al supernaturae credoi, al la dangero de dictatorae regimoi, al contestoi pri la fidindezzo de scienzo, cae ec alla psicanalizo de Freud. Non tempe post cent de gia lancio, la cabineto de doctoro Caligari, creita ciel manifesto contra o milito, facte sin montras ciel inauguro de autoretza cae profunda maniero plenumi la kino arton. En la nuna tempo de spectaclitzae filmoi, saturitae per computilei effectoi cae technologio, valoras la penon rigardi spezon de prafilmo quiu bele illustras la comenzon de tiu arto. Faculoi assertas che gi influis multaen postaen gravuloin de la kino arto, kiel la austro Fritz Lang, la usonano Orson Welles, la hispano Luis Buñuel cae la anglo Alfred Hitchcock.